Langabezia, aipatuko dugu gaur eh, langabezia konpontzeko neurriak atxeman dituzu, hartzaimen diburu, egunon? <laughs> egunon, arantxa, ba, ez dakit, eh, baina ba, nahi ginoen pixkat puntu egin, zen eh, ze neurri hartu diren eta eta pixkat eh, zertan giren. Gaur egun bos milioi terdi, langabetu badiek gutxi gora frantzian. Aipatzeko den zen maki bat eta preseski hartu dira erabaki batzu horren eh, inguruan la, langabezia hori eh, eraz aurre, egiteko. E, pundu negatibo eta positiboak bat dira? Ba, egingo dugu lehenik itzuli ez zen hori erabili diren. Eta, bon, Bai, eta gaur egun e, argiki mugak erakusten dituztenak. Bat da e, lankostua apaltzea, pentsatzen da, lankostua palduz, eh, enpresen lehiako hartasuna hobetuko dela, eta orduan eh, eh langile gehiago hartzen alko dutela. Hori ez da intximplea, zeren eh, enpresaren zat kostu badena, eh, langilearen zat da irabazi bat, eta eh, irabazi hori gero erabiltzen dugu, kontsumitzeko, eta bah, on, lankostua sobera paltzen bada, bahneskaria apaltzen da eta eta ekonomia ez da ez da bejabiatzen. Mm. Hori gertatzen ari da Europa hegoaldean nainitz, baina Europa oso oroa. Eta enplegu mm. lagunduak ere sortzen dira usu. Eh, enplegu lagunduak ere bai, bon, horiek neugi interesanta da, baina bon, prentsatea eh, txaga dute, zeren askotan erabiltzen da efektu kosmetiko bat bezala, politikoki epe motxean eh, langabezia paltzeko, eh, badute alere kostu, kostu bat, zeren enpleguiek sortzen lagunduak dira, eta horren aski prentsat txaradute, dute, bon, hori dena egia da, baina eh, ere efektu positibo bat, da jendeen eta askotan gazten eh, jatea hobetzen dela eta gero normalean egisako dela uh, postu bat txumatea esperientzia pixkategin. Eta mm, bada beste teknika bat erabiltzen eh, dena, aipatu dena intermitenteekin eh, ere bai pixkat presioa emaitea langabean gainean? Bai, bon, indemnizazioen alogean, bon, badira negoziaketak e, momentu entzan, e, ba, intermitenteak aipatzen dira, baina oroko horrean badira berritzen negoziatzen ari dira, indemnizazio sistema osoa, eh, badira eskubideak kargatuko liratekenak, bon, biziki teknikoa da. Eh. Mm. Bon, oroa uste dut bide hori alere baztertu izan dela, zeren uh, batez ere uh, nagus eh, patronalak, eh, lortu du nahi zuena responsabilitate paktuaren bitartez, lan kostuak hainitza paldu dira, eta horren uh, alor horrean ez dut uste uh, gauzan dirik aldatuko denik. Gero mm. langabe ziari aurre egiteko, ere uh, langabe tuentzat estatus berriak uh, sortzen dira, horiek ere oien enpresak adibidez sortzeko, hori ez da aterabidea? Bai, hori zen beste aterabidea, bon, sego da interesantea dela eh, norbera aktivitatean izatea e, baina ez du sakoneko eh, arazoa konpontzen bon, badira arrisku bat baino gehiago da a, kalitateko enpleguak e, txarreko mm. kalitate txarreko enpleguak sortzen dira zen askotan enpresek nahiago izaten dute azpi kontratatzea baldintza txarretan langileak hartzea baino eta gero sortzen da ere bat batez